الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau sha ɗaya ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da shida ga watan shida meladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kamar yadda muka saba a koyaushe kafin mu shiga karatu mukan ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da aka samu akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya akan cewa shi ma'aikacin yana aiki ne a wajen yana aiki shi ma'aikacin hotel ne a wajen aikin nasa ya kan ga abin da ba daidai ba kamar wata bakuwa ta zo wajensa sai a ce masa ya kai ta daki kaza da kaza wanda kuma ya san ba abu mai kyau ya kawo ta ba to shi laifi duk abin da ka san laifi ne to kai kanka ya kamata ka guje shi ba sai an maka fatawa ba zuciyarka ma za ta yi maka fatawa wal ismu ma haka fi nafsika duk abin da zai maka kaikayi a cikin zuciyarka to laifi ne ka yi kokarin kauce masa duk wanda kasancewa aiki ne wanda kasancewa akwai sabon Allah a ciki to baya buƙatar sai an yi maka fatawa dan bana jin akwai wanda zai maka fatawar cewa ka ci gaba da yi ba komai bana jin akwai wannan kuma ko da za a samu wani shedanin ya ce da kai ci gaba da yi ba komai zuciyarka ba ta nutsu ba shi yasa wannan ma yasa har kake kokarin ka tambaya saboda ka duk abin da kake da tabbacin akwai sabon Allah a ciki ko kake da zato mai ƙarfi akan cewa akwai sabon Allah a ciki to ka kauce masa dama ya ribuka ila mala ya ribuka ka bar abin da yake maka kokonto ka kama abin da babu kokonto cikin sa ah, sai kuma maganar ya eh, maganar sallaya cewa wani ya bar sallayar sai wata hudu bai dawo kanta ba shin zai iya dauka ya je gida ya amfani da ita abinda za a bari ko za a tsinta idan yana idan darajar ba ta daraja ce da shi mai yawa ba wato bai kai nisabin da za a yanke mutum hannu ba bai kai rubu dinar ba wanda yanzu na san ya kai wajen dubu goma sha wani abu to wani babu dalilin da zai sa a ce sai an yi ta cikiyar mai shi in mai shi ya zo a ba shi kayansa mutumin da yake da abu komin kankantar abin komin rashin darajarsa shi ya fi cancanta da kayansa to amma ba komai ne ake cewa ka yi cikiyarsa shekara ba abin da ake cewa a yi cikiyarsa shekara shine ne yake ya kai ya kai a yanke wa mutum hannu idan ya sace shi amma da mutum yanzu ya tsinci naira dubu daya ko ya tsinci naira dari biyar ba za a ce masa sai ka yi cikiyarta shekara shekara ɗaya cir sannan za ta zama halal ba a'a irin wannan kana yi amfani da ita ran da mai ibin ya zo ka fahimci shi ne mai abin sai ka nemo ka bashi shi kenan a sai wanda da yake tambaya akan cewa idan aka yi ikamar sallah nabi sallallahu da ya ce babu wata sallah sai ta farilla to shine ke maganar idan mutum yana cikin tahiyar ƙarshe abinda ake nufi idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba yayin da aka shiga sallar farilla bai kamata kai ka shigala da sallar nafila ba sauraka anan ba ana nufin da an fara ikama ba shikenan sallar ka ta baci kamar yanda ibnu hazm da wanda suka tafi rakan ra'ayinsa suke fada cewa da zarar liman da zarar ladan ya fara ikama musamman ya zo qad qamatis salah to sallar ka ta baci ko baka yanke ta ba ta yanke kanta wannan ba shi ake nufi ba abinda ake nufi idan har ba za ka iya kammala sallar ka kafin a shiga sallar farilla ba idan ka zo ikama watakila kana ta hiyar karshe za ka iya gamawa watakila ka tafi sujjadar karshe za ka iya gamawa kafin liman ka gama kintsa sahu ya yi kabbara harama amma idan kasancewa liman har zai gama kintsa sahu ya yi kabbara harama kai baka gama wannan sallar ba to sai ka haƙura da ita Allah zai baka cikakken ladan kayi sallah wato ba za a tauye maka komai na ladan ka ba saboda niyyar da kai kuma sannan anan kayi aiki da sunnar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ka bi umarnin sa ne ba za ka rasa wannan ladan ba don haka wanda yake zaune yana tahiya aka fara ikama kaga zai iya kammala tahiyarsa har ya sallama liman bai shiga sallah ba sai wannan shi kuma da yake tambaya game da hadisin da abu dawud ibn majah suka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi cewa ayyud du'a ya asma wacce addu'a aka fi karba yace jawfil laylil akhiri ko dubur wa salawatil maktuba addu'a a tsakar dare da kuma addu'a bayan salloli na farilla to ne ke so ya ji bayani akan wani wani abinda ka ji a hadisin shine annabi an tambaye shi game da abinda da addu'ar da aka fi karba ayyud du'a ya asma asma'u shine addu'ar da aka fi karba as-sam'u nan ko a sama nan ana nufi alijaba kamar faɗarka da kake cewa sami Allahu liman hamida ana nufin Allah ya ansa ma wanda ya gode masa ayyud du'a ya asma wacce addu'a aka fi karba annabi yace addu'ar da mutum zai tashi a kan dare yayi ko kuma mutum yayi sallar farilla bayan sallah ya addu'a wasu daga cikin malamai sun fassara dubura salawatul maktuba da cewa ana nufin ƙarshen wato tahiya inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa thumma li yatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu wasu sun ce duburar salawat ana nufin akhirul salawat wa akhirul shay'i minhu wanda shine fahimtar ibn taymiya alaihi rahmatullah da almajirin sa ibn al da wasu wanda suka bi suka bi shi a wannan fahimta amma da yawa daga cikin malamai suna ganin duburar salawat anan ana nufin bayan sallar ba ana nufin ta cikin sallar ba addu'a cikin sallar tana nan za ka yi addu'a cikin tahiya annabi ya baka damar ka zabi addu'ar da kake so kai a ƙarshen tahiyarka to wannan baya hana in ka in baka samu kai a cikin tahiyar ba bayan ka gama sallah kai al-azkar din da aka ce ayi bayan bayan sallama akwai al-azkar da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum zai yi bayan ya ga sallama to ka gama wannan azkar din subhanallahi alhamdulillah wallahu akbar duk ka gama to kana iya yin addu'a ka roki kuma bukatunka Allah subhanahu wataala zai ji wannan addu'a taka zai karɓa maka wannan shine abin da hadisi yake nuna hadisi ne mai mai kyau sai wani kuma da yake tambaya yana cewa yana son ƙarin bayani game da lokacin da ya kamata a yi buɗe baki saboda waya ji wasu suna cewa lokacin da ya cancan ya lokacin da ya yawancin musulmi suke buɗe baki ba daidai ba ne sai dai a jira dare ya yi sosai kamar bayan sallan magariba har suke cewa imamu malik ya ruwaito cewa umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu da Usman ibn Affan radiyallahu anhu sun kasance suna sallan magariba ne yayin da suka ga dare yayi baki kirin kafin su yi bude baki sannan kuma su yi bude baki bayan sun yi sallar kama kuma a cikin Ramadan ne yace menene gaskiyar wannan maganar to ijma'in musulmi duka ijma'in musulmi duka na farko da na ƙarshe shine ana buɗe baki ne lokacin da rana ta faɗi wannan babu saɓani la a da wa la a yanzu wannan ijma'i ne da babu wanda ya taɓa saɓani kan cewa musulmi sun yi saɓani a sun yi ijma'i kan cewa da zarar magarba ta yi to lokacin buɗe baki ya yi sannan mustahabbi ne ka gaggauta buɗe baki mustahabbi ne ana son ka gaggauta buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba tare da alkhairi matukar sun gaggauta buɗe baki wani imamu malik shi ya kawo a farkon babin da ya kan buɗe baki wani hadisi ya fara kawo annabi ya ce mutane ba za su gushe ba matukar sun gaggaba za su bushe tare da alkhairi ba matukar sun gaggauta bude baki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ahabbu an-nasi ila Allah ajaluhum fitran wadanda Allah ya fi so sune ne wadanda suka fi gaggauta bude bakin su annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umarni da gaggauta bude baki da cewa yahudawa su suke jinkirta bude bakin su sauraka wanda zai ce dare yi sai dare ya yi sosai wanda yana bin sunar yahudu ne ba yana bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin sunar yahudawa ba yana bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sunar annabi shine gaggauta bude baki hadisan da suka zo akan gaggauta bude baki suna da yawa shi kansa imam malik ya kawo wasu imam al-bukhari da muslim sun ruwaito wasu kamar hadisin sahal ibn sa'ad da muka karanta la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitra sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar da ibn abdul bar ya kawo a cikin tamhid ya rubuta wa kwamandojin yaƙinsa da suke kasashe garuruwa daban-daban suna yaƙi cewa kada su kuskura kada su kuskura su rika wato yin almubazzaranci a lokacin buɗe baki wato su tara abincin da ba ma ci za su yi ba sai dai su zubar Allah ya kuno musrifina eh, musrifina bi futurihim wa Allah ya kuno muntazirina muntazirina bi siyamihim ila bakin nujum shi kada su rika albazaranci lokacin da za su yi buɗe baki sannan kuma kada su rika jinkirta buɗe su har sai dare duhu ya yi taurari sun fito ana ganin su ras wanda sai na umar shi yake hani game da wannan wannan shi ne abinda yake akwai wannan asar ɗin da kawo imam malik ya kawo shi bayan ya kawo hadisin sa'ad ibn sa'ad sai ya kawo wannan asar din abinda yake nufi shi kuma ba yadda mai fassara ya fassara ba cewa suna sallan magariba ne yayin da suka ga dare yayi baki irin ba inda aka ce yayi baki irin cewa akai kana yantazirani ila sawadin laili sawadin laili sawadin laili shine duhu dare dare yayi da zarar gari yayi duhu shine sawadin laili amma ina ka samu baki irin so kalmar baki irin babu ita Allah cewa sun ba a cimmu siyama ilan lai da zarar dare ya yi shi kenan azumi ya zo ƙarshe sai na umar shi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa sai na umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin asim ibn umar ibn al-khattab an abi ke cewa idza aqbala idza adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im idan yini wato idan yini wato rana ta bada baya ta yamma dare ya kunno kai rana ta fadi annabi ya ce to faqad aftara as-sa'ib mai azumi ya ya zo bude ba lokacin bude bakin sa yayi ko bakin sa ya bude abu awana a cikin musnad sa a cikin mustakhraj ɗinsa ya kawo fahimta karkashin wannan hadisi yake cewa idan rana ta faɗi azuminka ya zo ƙarshe ko baka ci komai ba kawai ka zama bakinka ya buɗe don annabi cewa faqad afṭara as-sa'imu mai azumi ya yi buɗe baki sauraka da zarar rana ta faɗa abin nan azumin ka yi buɗe baki ya ci gaba da cewa kada ku jinkirta kamar yadda yahuda suke yi wannan shine ruwayar da sai kansa umar yayi daga annabi sallallahu alaihi wasallam asar din da ka kawo magana ce akan gaggauta magariba gaggauta magariba ba wai magana ce akan jinkirta abin da buɗe baki ba wato suna yin magariba da zarar an ce duhu ya zo har ma sukan jinkirta buɗe baki sai sun gama ta su bude buɗe baki wannan yana magana ne akan gaggauto magariba ba yana magana akan jinkirta buɗe baki ba saboda kada zai da shi mai wannan fahimta din da zai koma ya duba shiro na shi eh, al muwaddadin da zai duba sharhin da malamai suka yi wa muwaddadin ya duba at-tamhid na ibnu abdul bar ya duba al-muntaka na abu al-walid al-baji eh, ko ya duba sharh al-muwatta na nazir zai ga duk wannan bayanin da nayi maka so ka dauki abu baka fahimce shi ba kuma ka ce duk musulmi ba daidai suke ba akwai kai kanka ya kamata ka ji kunya ce duk musulmi ba sa yin daidai yanzu kake kokarin ka ce ai daidai sun garin garin ka ce mutane ba sa daidai zaka shiga hanyar yahudawa kai kuma ka zama kana bin ka saki sunnar annabi kana bin sunnar yahudawa muqaddara sayyidina Umar da sayyidina Usman suna jinkirta bude bakin su muqaddara hakan hakan da ka fahimta daidai ne idan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata shikenan babu kuma maganar wani idan suna ta tabbata babu maganar wani shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa wasu da yake jayayya da su akan sha'anin hajjin tamattu'i yake cewa aqulu qala rasulullahi wa taquluna qala abubakar wa umar ina ce muku qala rasulullah kuna cewa qala abubakar da umar yushaku an yumtara alaikum alhijaratu min as-sama yayi kiris ai muku ruwan duwatsu ya zan ce annabi ya ce ku ce abubakar da umar to wadanda a ce ma hakan da ka fahimta hakan yake bari kuma ba haka ba ake nufi ba ila sawadin lail ana nufi idan duhun dare ya kawo kai da zarar rana ta fadi shikenan a shi'a su suke jinkirta su suke jinkirta abin nan dan kuma shi'a suna da suna da kamanceceniya da yawa da yahudawa saboda ka kai a hankali ka shiga wannan ramu. sai wanda yake tambaya cewa mutum ne yake tara kudin masallaci wato shi ne ma'aji sai ya shiga matsala to zai iya rantar kudin ya yi amfani da shi ko kuma ya ba da bashi ga wasu to mutane a yi kokari a rika danda zuciya a rika danda zuciya in aka baka amana to ka rike amanan nan duk wata matsala da zaka shiga yi kokari ka nema wa kanka wata mafita wannan amanar ka rike ta da haka da haka ake shiga matsala yanzu ka gaya wa zuciyarka cewa kana iya ranta in ka samu ka dawo da shi karshe karanta din da sunan rance din kuma a kasa samu kuma a zo a bukaci kudin masallaci za a yi wani aiki ka zo kuma kai ta zara ido kana saka baka ne daga lokacin kuma shikenan mutuncinka ya zube ba kuma zai taka zaki dawo ba kuma wanda zai kara amincewa da kai ce ka ci kudin masallaci sara kai kokari ka danna zuciyarka je ka gurin wani abokinka wani amininka wani wanda ka san zai taimaka maka gaya masa kokenka ya taimaka maka duk abin da ka bari dan Allah Allah zai baka musayyansa mafi alkhairi man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min wanda duk zai bar wani abu dan Allah sai Allah ya musanya masa da wanda ya fi shi alkhairi aka mu rika kokari muna danna zuciyarmu dan Allah tunda har aka amince maka aka yadda da kai to yi kokari ka tsare wannan matsayin naka a gurin Allah da kuma sannan gurin mutane kada ka yi kokari ka shiga da kanka cikin abinda zaka zo kuma ka ji kunya magana ne akan wasu limamai cewa idan sun tafi sujjada wato da sun kai goshinsu kasa kafin ma yi addu'o'in da zai yi sun dago ko ya karanta addu'a biyu su sun dago irin wannan koken wato limamai suna fama yanzu yadda kake kokawa wani kuma sai zo ce shi kuma ana dadewa to yanzu limamu ne ya zai yi da kansa abinda yake malamai suka faɗa dangane da tasbihi ga wanda ya sujada ce subhana rabbiyal a'la ko ɗaya ya faɗa ya ɗago ta yi ko sau ɗaya ya faɗa subhana rabbiyal a'la ya ɗago ta yi ba magana ce ta sai ya baka wani sarari kai addu'a ba kai ba wai kai kadai ne kake bin shi ba akwai wanda yana da larura watakila in yayi sujjadan nan kamar idan su zai zazzago saboda kai kawai ya ya dade ya jefa wasu cikin damuwa to haka nan zai ce subhana rabbiyal a'la sau biyu sau uku wasu malamai sun ce sau uku saboda akwai ruwa da suka kawo sau uku da cewa akwai magana da yawa akan karin sau uku din amma dai akal ma yujzi sun ce guda ɗaya malamai sun ce ta isa saboda ka a daina saurin tuhumar liman saboda kai ba yadda kake so yake yi ba matukar dai ba yana yin abin da ya ɓata sallar ba yana abin da zai fitar da mutane daga khushu'i to ai haƙuri ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi shugaba ne sai ai haƙuri da shi amma mutane suna da korafa korafa da yawa wani ya ce ana dadewa wani ya ce ba a dadewa akwai wanda ya ce maka liman baya doguwar sura da yana ɗauko gajejjerun sura wani kuma zo ce ba yana yana ɗauko dogon sura to ya yake so liman ɗin da ya yi haka dan Allah rika yin haƙuri liman shugaba ne idan za ka yi haƙuri da shugabanka ba lalle ne tunda ka shigo cikin taron mutane za ka yi sallah ƙarƙashin liman ba ya zama da daidai da yadda kake sallah kai kaɗai dan in ka zo kai sallah kai kaɗai ka tsawaita yadda kake so to sai ka samu wasu a hakan in su za su yi sallar kuma za ka same ta kamar hakan ba da haka rika haƙuri da Allah matukar dai ba abin da zai bata sallar ba ne ana yin abin da zai bata sallah ko ana yin abin da yake ciki yake makaruhi a sallah ba a laifi a yi wa liman tambihi domin ya gyara amma abin da baya bata sallah ba makaruhi bane don an yi ka ce wai ayi wa limamai nasiha kamar suna laifi

jiya muna cikin bayani lokacin da maryam alaihassalam ta cewa mutanenta ta yi nahiyar gabas a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mata da mala'ika mala'ika jibril alaihassalam ya fito a surar mutum yin mutum daidaitaccen mutum kyakkyawa ga ta ita kadai babu kowa tare da ita ga wani mutum mai kyakkyawar hai'a amma ya yi wokanta sai ta ji tsoro ta yi tunanin ko ya nufo ta ne da wata mummunar manufa sai ta nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala alat inni a'udhu rahmani minka in kunta taqiya ta nemi tsarin Allah sannan kuma ta hada shi da tsoron Allah in ka kasance mai tsoron Allah to ina neman tsarin Allah da kai kada ka matso kusa da ni to shi kuma sai ya gaya mata cewa ba mummunan abu ne ya kawo shi ba inda ba ana rasulun rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni manzo ne na ubangijinki dan in yi miki kyauta in yi miki baiwar wani yaro tsarkakakke abin sai ya ƙara bata mamaki wace irin wani irin yaro tsarkakakke za ta samu a haka ita ba mai aure ba ita ba lalatacciya ba da haka anya wannan abu da yake faɗa haka ne halas anna ya kunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya ta ina ta yaya zan samu ɗa alhalin babu wani namiji da ya kusance ni sannan kuma ban kasance ban taɓa kasancewa shine ma'ana walam aku ban taɓa kasancewa mazinaciya ba wanda ta waɗannan hanyoyin ne mace takan samu ciki har ta haifi ɗa ko da ta yi aure ko kuma in ta zan lalatacciya ce ni ba mai aure ba ni ba lalatacciya ba to kuma ka ce za ka bani ɗa to shi ne sai ya ce da ita kala kazaliki haka abin yake yadda kika faɗa ɗin nan haka yake ke ba lalatacciya ba ce kuma ba ki da aure maƙala ki huwa alayya hayyin ubangijinki ya ce wannan abu ne mai sauki a gurina saboda ni aiko na aka zartar da umarnin Allah subhanahu wataala wali naj'alahu ayatan linnas kuma dan mu sanya shi ya zan aya ga mutane sa ta zama alama ce ga mutane wacce take nuna cikakken ikon mahaliccinsu Allah subhanahu wataala wanda ya halitta su ta hanyoyi daban-daban ya halicci ubansu Adam ba tare da namiji da mace ba ya halicci hawa'u daga namiji ba tare da mace ba sannan ya halicci sauran zurriyar annabi adam alaihissalam daga namiji da mace to yanzu kuma yake san yake nufin ya halicci isa alaihissalam ya samar da shi daga mace ba da namiji ba saboda haka kaso din ya cika a samu kaso hudu din sun cika gaba daya alqismatur ruba'iyya din ta cika wacce ke nuna kamalar kudurar ubangiji subhanahu wataala da girman ikon sa domin babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma babu wani ubangiji sai shi sannan kuma ya nuna cewa kamalar bayan kamalar kudurar ubangiji kuma ya nuna cewa al-asbab jami'aha dukkan wasu sababba la tastaqilu bit ta'thir su kadai ba su yin tasiri wa inda ma ta'siruha bi taqdirillahi azza wajal in kaga sun yi tasiri Allah ne ya ga dama shi ya kaddara tasirin saboda haka bayan Allah subhanahu wata'ala su ga yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake keta wata al'ada da aka saba gani yake keta wani sababi da aka saba gani don kada mutane su ɗauka sabubban abubuwa suke haifar da abubuwa su manta da cewa akwai rabbul asbabi ubangijin sabubban wanda shine yake jujjuya abubuwa da kansa don haka mun za mu halicce shi ta wannan hanyar ta hanyar kike kadai ba tare da namiji ba don ya zama aya kamar yadda muka faɗa a farkon kisar waccan waccan halitta ta farko babu wani ɗan adam da ya halicce ta da ya ga sanda aka yi ba wanda yake nan sanda aka halicci annabi adam alaihi salam domin shine asalin dukkan halittu aka halicci matarsa hawwa'u alaihi salam domin su ne asalin dukkan halittu to yanzu yi wata halitta wanda yanzu akwai mutane da za su gani su shaida da idansu su ɗorar da kansu cewa gashi Allah subhanahu wataala yayi wata halitta daga ya mace ba tare da namiji ba wa rahmatan minna kuma ya zan rahama ce daga gare mu wato mu sanya shi ya zama rahama ce daga gare mu rahama gare shi rahama ga mahaifiyarsa rahama ga mutane gaba daya rahama gare shi domin Allah subhanahu wataala zai keɓance shi da wata baiwa ta musamman yayi masa wahayi ya sanya shi daga cikin ulul azmi minar rusul ubangiji ya yi masa wannan wannan rahama ce gare shi sannan ya zan rahama ga mahaifiyarsa domin ta samu abin alfahari ta samu abin da za ta yi alfahari da shi ta samu yabo na kwarai sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sunanta mai dorewa ne ba wanda zai dakata ba za a ci gaba da ambatinta duk sanda aka ambaci annabin Allah Isa alaihi salam za a ce Isa dan Maryam za a ce maryam alaihis salam wani rama ce daga wajenmu ga ita mahaifiyarsa sannan rama ga mutane domin mafi girman namar Allah subhanahu wata'ala ga mutane shine a aiko musu da wanda zai shiryar da su da wanda zai jagorance su zuwa ga sanin Allah annabi isa alaihis salam ya zo yana karantawa mutane ayoyin Allah yana karantawa mutane injila da Allah ya bashi yana tsarkake su yana sanar da su ilimi yana sanar da su Allah subhanahu wataala wannan rahama ce gare su su yi imani da shi su yi masa biyayya su samu sa'ada ta duniya da lahira saboda haka Allah ya ce wa rahmatan minna rahama ce gare mu ga shi kansa annabi Isa da mahaifiyarsa da kuma mutane gaba daya kuma sannan Allah subhanahu wataala ya sanya shi annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda yake kira zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala da kadaita Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin waɗanda suke na gaba-gaba a fadar Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ce qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al Isa ibn maryama wajihan fid duniya wal akhirati wa minal Allah ce lokacin da mala'iku suka ce ya maryam sani lalle Allah yana miki albishir da wata kalma daga wajensa sunansa almasihu maryam sunansa almasihu Isa dan maryam wajihan fi duniya wal akhirah sai zama yana da daraja da martaba a duniya da lahira wa min al muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda suke makusanta Allah subhanahu wataala to shi da yace wa kana amran maqdiya wannan al'amari ne da an riga an zartar da shi babu komawa baya ba abinda zai hana ya wakana ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwansa tun a cikin lauhul lauhul mahfuz an riga an rubuta wannan wanda yana iya yiwa ya kasance karashin maganar mala'ika jibril ce ya ce da ita wani na ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran makziya zama wa kana amran makziya duka wannan bayani ne da shi jibril yake yi wa maryam alaihassalam cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara wannan cikin iliminsa da kaddararsa da mashi'arsa yana iya yiwa kuma ya zama labari ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana bayyana masa cewa wannan al'amari da ya faru ga Maryam alaihi salam har ta samu cikin annabi Isa alaihi salam wani abu ne da Allah ya riga ya tabbatar da shi a cikin malakul mahfuz ya riga ya rubuta shi tun kafin ya wakana saboda haka wannan wani abu ne da babu wani zabi a ciki ita ba zabin ta bane ba zaɓin jibrilu da aka aiko shi ba ne duk cikinsu ba wanda zai iya kawo wani sabon abu shi ne ba zai fasa abin da Allah ya riga ya aiko shi ba la ya sunan Allah ma amarahu Allah ya aiko shi sai ya zartar ita kuma ba zaɓin ta bane abin da Allah ya so ya wakana ta isa ta dakatar da shi ba da haka kawai ta yi haƙuri wannan abu haka zai faru to haka jibril alaihi salam yi magana da Maryam alaihi salam ya gaya mata saƙon Allah subhanahu wataala zuwa gare ta wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akan cewa maryam annabiya ce tunda har gashi Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika jibril kuma ya tattauna da ita yayi magana da ita alamar an alamar annabci Allah ya aiko mala'ika da wahayi zuwa ga mutum shikenan ya zama annabi suka ce don haka ta zama annabi a wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka kamar abul hasan al-ash'ari da qurtubi da ibnu hazm duk suna cikin masu wannan magana wanda suka suka yarda cewa ana aiko mace annabiya sun yi ittifaki akan cewa maryam annabiya ce waɗanda suka yadda ana aiko mace annabiya sun haɗu akan maryam annabiya ce sannan daga cikinsu akwai waɗanda suke jinginta annab suke jingina annabta zuwa ga Hauwa da sara ko ummi musa ko hajar ko asiya an samu wasu malamai sun jingina annabta zuwa ga waɗannan mata a waɗannan idan aka kawo musu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba mu aiko da wasu ba face mazaji da muke yi wa wahayi muna gaya musu cewa ku wato ku tambayi ahla dhikri nuhi ilai fas'alu ahlal dhikri muna musu wahayi fas'alu ahlal dhikri ku tambayi masana in ba ku sani ba to idan ka gaya musu cewa gashi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan Gabanin ba bamu aiko da wasu ba sai mazaje sai su ce wannan ayar da ire-irenta suna maganar aiko da mazaje ne a matsayin manzanni don Allah cewa wa ma arsalna saboda ana maganar al'anbiya'ur rusul annabawa manzanni mu kuma maganar da muke yi maganar annabiya ba wai annabiya manzo ba saboda ka ba mu mun yarda cewa in manzo ce to sai dai ya kasance in dai manzo ne sai dai ya kasance daga cikin mazaje domin manzanci yana buƙatar wani aiki na musamman wanda annabci baya buƙata a fadar su kace saboda shi manzo dole sai ya tashi yayi gwagwarmaya shiga nan fita nan fada nan tashi nan ce wannan al'amari ya fi karfin mace mace tana gamuwa bayan raunin halitta da Allah ya yi mata a matsayin ta na mace walaysa zakaru kal unsa mace ba za ta zan kamar namiji ba wajen karfin jiki ciki wajen juriya a ɗabi'ar jinsin mace ba a yi ta da juriya da jinsin ɗa namiji ba to haka nan kuma wasu abubuwa na bujiro mata wanda ba sa bujiro wa ɗa namiji tana jinin al'ada tana ciki tana haihuwa tana shayarwa waɗannan abubuwa duka na bujiro wa ya mace ba sa bujiro wa ɗa namiji to idan ta zama ita ce manzo wacce za ta yi jagoranci al'umma duka sannan ta samu ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ya za a yi kenan dakatar da manzancin za a yi sai ta sauka sannan kuma a ci gaba koko ya za a yi suka ce to da haka mumin yadda in dai manzo ne sai a cikin maza amma in annabiya ce suka ce ba komai a samu wata ba ba ba ba samu mace ba namiji ba sannan suka ce Allah ya ba mu labari Allah ya yi wa wasu mata wahayi kamar yadda Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardaye fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ce to gashi Allah ya ce yayi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alayhi salam ce da ita an ardaye ki shayar da annabi Musa alayhi salam idan kina jin tsoron wani abu ya same shi to ki jefa shi a cikin ruwa ki jefa shi a cikin teku kada ki ji tsoro kada ki yi bakin ciki za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin manzanni ka ce kuma Allah subhanahu Ta'ala ya aiko wa maryamu ita ma jibrilu gashi ya ce gashi mala'iku sun zo sun yi magana da ita ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryamu kunti li rabbiki warka'i ma'ar to abu alhassan al’ashari ashari da duk waɗanda suke bisa fahimtarsa suna ganin cewa duk wanda mala'ika ya zo masa da wani hukunci ko wani umarni daga Allah ko wani hani daga Allah ko wata sanarwa to suka ce wannan ya zama annabi ne to wannan kuma suka ce wannan kuma ya tabbata ya samu dangane da ummi Musa ya samu dangane da Maryam ya samu wasu daga cikin mata don haka Ah, suka ce ita ma annabi ya ce kuma suka ce gashi Allah ya ce ya zabo ta wasfafaki ala nisa'il alamin ya ya zabe ki ya fifita ki akan sauran matan talikai sannan suka ce gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamila minar rijali kathir ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية suka ce mata da yawa maza da yawa sun samu kamala sun cika sun zama kamilai amma a mata a mata ba wacce ta samu kamala sai maryam yar imran da kuma asiya imratu fir'aun suka ce to kaga tunda aka ce sun samu kamala ya nuna annabawa ne ma'ana sun kai martabar kamala adi an samu mata da yawa sun kai martabar maza da yawa sun kai martabar kamala an samu kuma maryam da asiya sun kai martabar kamala suka ce don haka su ma annabawa ne to wannan duk ita ce mafi karfin hujjar masu fadar annabcin mata suke fada abinda yasa muka bijiro da wannan saboda muna wani lokaci na yancin mata saboda haka za a iya samun wani ya kiɗime ya ce shi ba zai yadda ba ma ana cewa babu annabiya mace dole a yadda akwai annabiya mace saboda a kwato wa mata yancinsu a waɗannan duk ba za su zama hujja ba saboda dalilai kamar haka na farko ba inda aka ce shi annabi ba a umarce shi da ya isar da sako ba aka ce shi annabi shi kadai kawai zai yi aiki da umarnin da aka bashi kada ya isar ma wani babu inda nassi ya nuna haka abinda ma nassi yake nunawa shi ma annabi ana isar ana umartar sa da isar da abin da ya sani idan har malamai Allah bai bar su ba su karanta kawai su yi aiki su kadai ba tare da sun karantar ba to ina ga annabi shi kuma a ce an bar shi shi kadai ya aiki da kayansa kai ya isa Allah ce wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin nas wa taktumunahu lalle ku bayyana Allah subhanahu wataala ya riki alkawari yi alkawari da waɗanda aka ba su littafi malamai cewa lalle ku bayyana shi ga mutane إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah ce waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na littafi bayan na shirya bayan mun bayyana shi ga mutane Allah ce to waɗannan su ne Allah yake la'anta su kuma masu la'anta daga cikin mala'iku da mutane suke la'anta su sauraka hatta malamai ba a yadda su ɓoye abinda Allah ya sanar da su ba to ya za a ce annabi shi ya boye ba zai yi hukunci ba zai sanar da abin da aka sanar da shi ba haka kuskure ne cewa shi annabi shine wanda ba aka aiko shi aka yi masa wahayi amma ba umarce shi ya sanar da kowa ba wannan kuskure ne an faɗi bambance bambance tsakanin annabi da wanda da yake da wanda yake manzo mafi wato rinjaye ko mafi karfi cikin abin da aka mata na bambanci tsakanin manzo da annabi shi manzo Allah yana aika shi ne zuwa ga wata al'umma da ta kafirce wa tauhidi suka koma ga shirka Allah yake aika manzo shi kuma annabi Allah yana turo shi ne cikin al'ummarsa wanda suna da addinin amma sun gurbata wani abu ko suna buƙatar karantarwa shi yasa da yawa daga cikin annabawan banu isra'ila suna zuwa ne suna aiki da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu lil ladzina hadu haka annabawan eh, banu isra'ila da dama sun zo suna ta aiki da taura wanda Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam suna jaddada banu Isra'ila abinda suka manta na karantarwar annabi Musa alaihi salam saboda ka waɗannan su ne annabawa su kuma manzanni su ana aika su ne zuwa ga wata al'umma kafira da gaba ɗaya ta bar Allah subhanahu wataala take bautar wani Allah to anan ake wannan shine mafi mafi karfin abin da aka faɗa ko mafi rinjayen abin da aka faɗa na bambanci tsakanin annabi da manzo akwai masu cewa annabi shine wanda aka bashi aka bashi littafin sa na kansa manzo kuma shine wanda ba bashi shari'ar sa ta kansa ba yake aiki da shari'ar annabawan da annabin da ya gabace shi an faɗi wannan amma ba shine mafi rinjaye ba saboda ka cewa ai shi manzo shi ana aikansa shi ne ake aiki amma annabi ba aikensa a'a ba haka bane saboda idan har akwai buƙatar manzo ya zama namiji ne saboda zai isar da sako zai yi tashi faɗi cikin al'ummarsa to annabi annabi ma ana buƙatar wannan kaga wannan abu ne wanda bai zai dace da ɗabi'a ta jinsin ya mace ba sannan abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi zuwa ga ummi Musa ya mata wahayi ya ce wa auhaina ila ummi Musa kamar yadda ya ce wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyuta kalmar wahayi ba koyaushe tana nuna an mala'ika ne je ba haka ko na ummi Musa ba a ce mala'ika ne ya same ta ba Allah ina iya sanar da ita ta hanyar bacci ya sanar da ita wannan sako ta hanyar bacci ta samu gamsuwa da wannan ah, duk da cewa wannan magana tana da rauni kamar yadda muka faɗa ta shekara ko bara ne ko bara waccan cewa ta hanyar bacci don zai wahala ta hanyar bacci da za a bacci an ce je ki jefa ɗanki a ruwa ta tashi ta jefa shi zai wahala mutum ya kawai mafarki ba shi ba annabi ba annaba su ne mafarkinsu mafarkinsu yake gaskiya sannan ba za mu sallama cewa duk wani wanda mala'ika ya magana da shi ba ya zama annabi babu wani dalili da yake nuna cewa duk wanda mala'ika ya tattauna da shi ya faɗa masa wani sako ya zama annabi wannan ba haka ba ne. akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih bukhari Allah subhanahu wataala ya aika wani mutum ya aika ya aika ma wani mutum mala'ika yayin da mutumin ya fita zai kai wa dan uwansa ziyara a wani gari mala'ikan ya tsare shi a hanya yace ina zai shi yace zai je ne gari kaza yana dan uwa zai kai masa ziyara fi sabilillah dan Allah yace da shi ba ka da wata bukatar da za ta kai ka garin sai wannan yace wannan shine abin da zai kai ni garin yace to Allah ne ya aiko ni in gaya maka cewa Allah subhanahu wataala yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka wannan mutum ba a ce annabi bane amma gashi mala'ika ya zo kuma sun yi magana akwai kissar al-aqra wani zabiya da wani abin mai cutar albaras da wani wanda yake da makahu kissa tana da cikin sahih bukhari kissa ce mashhuriya wanda Allah ya aika musu mala'ika jibril don ya jarraba su a ga cewa wane ne zai gode wa ni'imar Allah da ya bashi kaga waɗannan aqra da al'a'ma da al-abras wanda ya ci jarrabawa a cikin su shine kawai al'a'ma shi kadai ne aka ba shi ni'imar Allah subhanahu wataala kuma wannan ni'imar ta aka da masa da ganin sa kuma ya ci gaba da godewa Allah akan wannan ya ci gaba da taimakawa duk wanda ya zo neman taimako gurin sa amma da al'akara wanda yake zabiyan da wanda yake mai albaras dukkanin su bice cewa ni'imar Allah suka yi dukkanin su bice cewa ni'imar Allah suka yi Allah ya kwace ni'imar ya da su yadda suke to kaga in aka ce duk wanda Allah ya aiko mala'ika ya magana da su kaga kenan annabawa ne sun zama annabawa kuma Allah ya kwace annabcin ko kuma a'a suka yi wa Allah butulci saboda ka dan mala'ika ya Allah ya tura mala'ika ya magana da wani ba a cewa ya zama annabi babu wani abin da yake nuna ya zama annabi mala'ika ya kan zo gaban sahabbai yayi tambayoyi suna ji suna gani ba haka jibril ya zo ya tambayi ba hadisi na a cikin an-nawawiyya hadisin umar dan khattab wanda muslim ya fitar ya zo da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam anil islam wa anil iman wa anil ihsan wa an sa'a duk annabi ya bashi ansa karshe da ya tafi bayan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye Umar ka san su wane ne yanzu suka ce a wani mutum ne mana ce a ai jibrilu ne ja'a yu'allimukum dinakum saboda ka sun ji maganar jibrilu sun ga jibrilu amma ba san jibrilu bane suke na sai zama annabawa sauraka wannan ba hujja ba ce don an aiko ma wani mala'ika ko wani ya ga mala'ika ya ji magana mala'ika shi ya zama annabi annabi sallallahu alaihi wasallama yana Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya yi magana da ƙaru na kame da muka karanta a funafuwan ne kame da muka karanta a bara قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم husna wannan magana da Allah yi malamai sun ce yi magana da hanyar mala'ika ko kuma ta hanyar wani annabi da yake cikin tawagarsa to kaga wanda suka ce ta hanyar mala'ika ba a tabbatar da annabcinsa ba sa ayar aka ruwaito a yi hadisi annabi sallallahu alaihi ya yi tawakufi cewa annabi ne ko ba annabi ne shi bai sani ba inda a ce kawai Allah ya aiko masa mala'ika ya magana da shi ya zama annabi da shi kenan sai ce annabi ne kai tsaye ita kuma maryam da Allah subhanahu wataala ya ce ya zabe ta ya fifita ta akan matan zamaninta zabin Allah wannan ba shi yake nuna ta zama annabi ba dan Allah ya ce ya zabe ta baya nuna ya zama ta zama annabi Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin Allah ya zabi annabi nuhu ya zabi annabi adam inna Allah safa adama wa nuhan Allah ya zabi adam ya zabi nuhu ya zaɓi iyalan gidan ibrahim ya zaɓi iyalan gidan imrana shi kenan sai a ce iyalan gidan annabi ibrahim da duk iyalan gidan annabi ibrahim annabawa ne ko duk iyalan gidan imrana annabawa ne saboda allah ce ya zaɓe su sannan ubangiji subhanahu wataala qur'ani ya ce thumma thumma awrasna alkitaba alladhina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa al kabir Allah ce sannan muka gadar da wannan littafi ga wasu bayinmu da muka zaɓa faminhum daga cikin waɗannan da muka zaɓa muka gadar musu da ilimin littafin alƙur'ani a cikinsu akwai zalimin linafsi mai zalintar kansa akwai muktasin tsakatsaki akwai sabiqun bil mai tsere mai yin fice cikin aikin alkhairi da izinin Allah waɗannan ukun duka suna cikin zaɓaɓɓu a gurin Allah azzalimu li nafsihi shine wanda yake aikata laifi yake aikata saban Allah ko yake barin wani abu na wajibi shine azzalimu li nafsihi al shine wanda ya tsaya akan aikata wajibi da barin abin da ya haramta amma bai kara da wasu bilu ba shine al sannan kuma asabiqu bil khairat shine bayan ya aikata wajibi kuma yana neman bilu bayan ya guje wa haramun kuma duk wani makaruhi ma kokarin guje masa yake amma duka waɗannan kaso ukun Allah ya kirawo su allazina stafaina ne annabawa akwai a azalimun li nafsihi Allah zai kira annabi zalimun li nafsihi saboda haka zabi kalmar zabi kawai ba ta nuna annabci haka nan kamala da ta zo a cikin hadisin kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa maryam wa asiyatu imra'atu imra'atu fir'aun wannan kamala ba tana nuna ba wai tana nuna annabci ba ne tana nuna cewa a cikin mata babu kamarta a cikin mata babu kamarta amma ba yana nuna yana nuna cewa ta zama annabiya ba kuma ya zo a cikin wasu hadisai cewa Fatima sayyidatu nisa'il alami shugaban sayyidatu nisa'i ahlil janna shugaban matan aljanna ce illa ma kana min maryam ibnati imran sai dai maryam imratu imran sai da aka yi togaciyar cewa ita ba ta daga cikin waɗanda fatima za su shugabanta haka in ka ce in ka ce fatima abin in ka ce ummi musa misali annabiya ce bil ittifaq fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba annabiya bace to in ka ce ummi musa annabiya ce asiya annabiya ce to kenan fatima wacce ba annabiya ba ta fi su wanda kuma aqida ta musulmin kwarai annabawa su ne sama babu abin da yake fifitar annabawa wanda ba annabi ba ba zai fifici su ba sannan Allah subhanahu wataala inda yake magana akan kore uluhiyya wato cewa annabi Isa Allah ne kuma eh, mahaifiyarsa ma Allah ce da wasu ke faɗa ta Allahu amma yaqulun lokacin da Allah subhanahu wataala ya zo kore wannan da ya tashi sai ya ce mal masihu mal ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at'am Allah ce mal masihu isa almasihu ba wani bane face manzo ne da manzanni sun shuɗe gabaninsa wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa kuma siddiqiya ce kana ya kula da tam sun zan suna cin abinci Allah subhanahu wataala yake fadar da fada musu cewa annabi Isa alayhi salam kololuwar matakin da ya taka da daraja da falala shine manzanci mal masihu isa ibn maryam illa rasulun kololuwar abin da za ku kira shi da shine manzo to dan yana manzo ba za ku ce Allah bane ai akwai manzanni da suka wuce gabanin shi dan me su ba ku ce alloli bane sai shi kaga da Allah subhanahu wataala ya tashi gaya musu ƙololuwar abin da za su tabbatar masa na daraja da martaba da ɗaukaka manzanci ne sai ya kai shi iya nihayar inda za a kai shi shine risala mahaifiyarsa kuma ce wa ummuhu siddiqatun ita ma sai aka gaya maka gayar inda za ta kai shine siddiqiya inda akwai wani matsayin da ya fi wannan da sai a ce wa ummuhu nabiyatun saboda a gaya maka cewa gayar inda za a kai ta ita ma a ce annabiya ce to amma saboda ba annabiya bace sai ta tsaya a siddiqiya siddiqi kuma kun san ka abin nan bai kai annabi ba ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was da kaga ashe siddiqi ka yana bayan annabi saboda haka da a ce akwai wata gaya wata wata daukaka daraja da maryam alaiha salam take da shi to da ita Allah zai ambata anan kamar yadda ya faɗi risala wanda ita ce kololuwar abin da annabi isa ke da shi ce rasulun qad khalat min qabli rusul ita kuma yace wa ummuhu siddiqatun kana ni at'am shi yasa jumhurin malamai sun tafi akan cewa kamar yadda alqazi iyaz ya kawo cewa maryam alaiha salam ba annabiya bace ah, imam eh, nawawi ah, a cikin al-azkar ya kawo cewa imamul haramai ya nakalto ijma'i ala anna maryam laysat nabiyya kuma a cikin littafin sharhul muhazzab Almajmu ya jingina wannan zuwa ga cewa shine kaulin jama'a da dama daga cikin malamai al basri an ruwaito yana cewa laysa fin nisa'i nabiyya wala fil babu annabiya a cikin mata babu annabi a cikin aljanu wannan ita ce abin ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai cewa babu mace annabiya ƙololuwar abin da aka samu cikin mata ita ce siddiƙiya wacce taka wannan abin nan a cikin littafin al'ikdul farid na Ibnu abdurrabbe inda yake magana akan almutanabbi'in waɗanda suka rika da'awar annabci a zamanin khalifa al-mahdi ke cewa an kawo wata mace wai tana da'awar ita annabiya ce a gaban al-khalifa al-mahdi ya ce ke annabiya ce ta ce ita annabiya ce ba baki ji faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la nabiyya ba'di ba babu annabi a bayana ki ji wannan ba tace naji kuma gaskiya ne ya faɗa haka ce to ya aka yake da awarki annabi ya ce tace eh ai cewa ai babu annabi namiji amma bai ce la nabiyyata ba'di ba bai ce ba annabiya ba ni kuma annabiya nake ba annabi ba saboda haka ta tafi akan da'awar <laughs> annabci la nabiyya ba'di annabi ya kore saboda babu wani namiji babu mace cikin annabawa annabawa maza ne saboda haka maganar namiji ake dan shine zai fito shi ma yayi da'awar da'awar annabci ba mata ba saboda haka ke tun asali ma ke shiga fagen da babu ma irin ki a cikin sa ana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh